Cali Metal. Ay, madre. Debo poner esto en marcha. Queridos poderes demoníacos chupos, de las tinieblas y de impensable maldad, sacadme de este alucinante montón de huesos. No soy sino un visitante en este mundo, Aunque algunos llamarían infernal, pero que han dicho que está de puta madre. Oh, señores del cuero y de la ropa asado, Tíos, tenéis mucho estilo. La monja esa estaba buena. Eh, perdón por cargármela. Por vuestra bondad. Eh, ¡Maldad! Sí. ¡Gran maldad! gran maldad ah hijo de...! bones a tothom, molt bones, Joan. Molt bones, Mar. Molt bones, Ariadna. Molt bones. Molt bones, Nando. Hola, què tal? Com estem? Molt bé. Bueno, aquí bé, no? Sí. <laughs> una, mica... una estoneta aquí amb el clima. Una estoneta més. Una mica viciats, no? Oi, Avui no? sí. Avui, Avui parlarem de bicis. Bicis... Vicio, vicio. Sants? Vicio. Com els catalogaríem? Sants bueno. o no sants? És una, una mica violent, no? El, el bici aquest. Depèn. El bici aquest? Sí. Depèn. Depèn. Per què? De què depèn? Ah, depèn, depèn. Va, mulleu-vos una depèn mica, Depèn del que et vicis. Exacte, per no? missar, Perquè si per només estàs una estoneta i ja està, no, però és que jo crec que, jo, parar... Jo crec que amb el, amb el que estem tractant avui no podem estar només una estoneta. No. No, no perquè hem vist, hem vist coses pel YouTube i <laughs> jo crec que, que ha d'enganxar, això. Sí, sí, no, sí, té que ser molt guapo. Estem parlant d'un videojoc, avui serà la, la banda sonora d'aquest videojoc, la, la protagonista del programa. Un videojoc que ja pel nom ja té tela. Ja promet. Brutal Legend. Brutal, eh? Però brutal amb, amb, amb dièresi. Brutal. Bru eh, és que no sé... No sé, no sé com brutal es... Legend, baby. No, però és, que, però és que és igual. O sigui, el, el brutal... Ah, ah, ho, ho estaries fent en anglès, igual. O sigui, la, la sí. U aquesta... Però és perquè donar-li per donar-li més èmfasi Mas... a la U. Más chungo, ¿sabes? Yo eh? la diéresis es más chungo. claro. <laughs> Sí, ¿no? Hombre, son como dos ojos... Però, però per, per la chungo, diéresis és com dos ojos que te miran. Els ulls del diable que t'estan vigilant. Pa, per chungo l'hagués posat també baixa, jo. Vinga. Buah, això, seria, això seria de cateto. Sí, sí, exacte. Davant això de la guerra, saps? Br brutal. Brutal. <laughs> brutal. Seria, seria rus, tio. Sí, seria. O alguna cosa així. <laughs> Un videojoc que anirem parlant una miqueta d'ell al llarg del programa. Sí però, però que ja et dic, eh? busqueu els vídeos a, al YouTube, que, que tenen tela. Trailer, I si no, entreu a calimetal.blogspot.com perquè estan. estan allà, estan penjadets perquè veieu més o menys de, de què va el joc, però aquí us ho anirem explicant. Eh? Com dèiem, escoltarem temes que conformen la banda sonora d'aquest joc i hem començat amb Motorhead, tio. Un clàssic, el Marching of o sigui, to War. De, la música que posarem avui és la que surt al videojoc. Sí, sí, la que surt. No, no és ni que estigui inspirada... Que No, no, és l'acompanyament. No és ni que estigui inspirada, ni... o sigui, imagineu-vos un Guitar Hero Uh mhm. -huh. amb tot el llistat, el, tot el tracklist de temes que té, però en lloc de tocar tu els temes, el que fas és matar bitxos. Matar a todos. Matar coses rares matar coses rares. I eh? mentrestant vas escoltant aquesta música? I mentrestant vas escoltant Perfecte. heavy metal. Que està molt bé, per cert. Uh, com dèiem, hem començat amb el tema Marching Off to War dels Motorhead des de l'Another Perfect Day de l'any 83. I és que hem de dir que la gran majoria, la gran majoria, no Són... passa de la dècada dels 90. <laughs> a veure, a veure. La sí, gran majoria. Avui Però el videojoc... Un el ah. videojoc és més o menys nou, no? El videojoc fa, què, un mes, dos mesos, dos mesos que ha sortit. Sí, superactual, i han posat música... Mm, clàssics, clàssics, clàssics tota la També podríem dir que és un, un especial clàssic de clàssics. Home, és que, sí. <laughs> és que era un videojoc que era això, el que té la gràcia. Sí, clar. jo només ho di, us Aquí dic... Aquí de Legend, no?, que és com antigua. Claro. Clar. Sí, sí, Ai. perquè tot també passa en èpoques antigues. Uh, diuen els, uh, els que han escollit els temes, en total 107 temes de 75 uhuh. bandes diferents. Vale? Doncs diuen que cada cançó és una elecció completament sincera destinada a ser estimada pels fans del metal. Ahí està. <laughs> Paraules textuals dels que han escollit les, les cançons. I d'aquestes 107, nosaltres n'hem triat unes quantes. Sí. Perquè, clar, 107, com que no. No donava bueno, teníem per fer uns quants programes. També Hola. es repeteixen cançons, hi han cançons que ja hem posat, perquè hi ha molt mítiques que, que hi han sonat. Per tant, hem... Los momentos frikis no nuestros. Hem... Ah, sí, eh? sí, bueno, sí. clàssicos. No? Clàssics, sí. Hem, hem buscat algunes que encara no haguessin sonat, com per exemple aquesta, la única... No, no. una de les poques que supera els anys 2000. I concretament fa ben poc, el 2008, que... Sí, sí, és la més, la més nova, no? Sí. No, no és la més nova que posarem avui, però no? quasi. No, no, o sigui, perquè l'altre no és del videojoc. No. Ja, ja, ja arribarem. Ja ho explicarem, ja arribarem. Ja arribarem. Ah, bueno, sí, sí, de moment anem a escoltar des de l'àlbum The Formation of Damnation dels Testament More Than Meets the Eye. està malament aquest More Than Meet the Eyes dels Testament. Home, vas jugant al joc i aquesta musiqueta t'ha Música de fons està bé, està bé. Guai, ja. Fotent... motivant, mata'l, mata'l. Eh, sí. sí, sí, jo crec que, que t'altera una mica més, eh, Home, encara, del, diu, que després pot alterar el joc. que el heavy no és violent. No és violent. No és violent. No. Pues tens que veure el joc. Bueno, <laughs> però... és que no és, violent, és brutal. <laughs> és brutal legend. Ahí m'has gustat, eh? Aquí, aquí has estat has estado sembrado. Has estat sembrado. Doncs eh, fem una petita aturada. Aturem-nos un moment amb el camí d'aquest videojoc. Ja sé que acabem de començar, però aturem-nos. Nando, et pots moure, no cal que t'aturis ah. <laughs> aquí al mig. Pots seguir movent-te, xerrar moure, i tal. El Nando va ser... És, és el principal atracció d'aquesta de que ve ara. De lo que ve ara, vamos, ets bueno. el prota, tio. Gràcies, gràcies, gràcies. tu, Explica'l tu, home. Explica-ho tu. pues, eh, dissabte, dia 22, era? Ui. 21, 21, yeah, yeah, 21. Quasi, quasi... És que estava tan nerviós el tio Sí, que ja no sap ni quin dia era. El 21 novembre actuava el meravellós i estupendo grupo <laughs> del món, millor del món, Bueno, Hamlet. espera. <laughs> Segons Nando Pardo. Claro, és l'opinió, és el meu grup preferit. I vam tenir la sort, bueno, vaig tenir la sort de poder-los entrevistar. Bueno, claro, porque te pasé el marrón directamente. Exacto, sí. <laughs> Agradecido eternamente. Bueno, pero como a mínim et va acompanyar, no, no te va deixar sí, sol. Sí, sí, sí. Una foto ¿eh? agradece, se agradece. Bueno, es que la entrevista, bueno, ja l'escoltareu, se sea, bueno, ja se ve tot el mi nerviosismo i tot, <laughs> suposo, perquè, clar, la primera entrevista i a trobar-te davant el teu grup preferit, pues, la cosa... Ah, impacta. No, però bé, bé, Bé, Va, no? Sí. Bona experiència. Sí, aconsejable. Doncs fem una cosa, anem a escoltar l'entrevista que li vam fer al, al José Molinero, J. Molli per los amigos. J. Molli. Uh, I després xerrem una miqueta de, de què va ser aquest concert i, i què va deparar tota la nit. Tota la nit. Molt bé. Perquè van estar hasta les 12 i media. Sí, va durar o sigui, bastant. Déu-n'hi-do, eh? No m'esperava que durés tant. Anem a escoltar a veure què ens deien. Mandra, más els madrilenys que ven a presentar el seu nou La puta del el diablo. I estem también a J. Molli aquí i haremos unas cuantas preguntas... ...para per conèixer una mica la banda. Buenas, buenas noches, Molli. ¿A qué se debe el nombre de la banda? Joder, <laughs> ya me decía que no respondía a esa pregunta ya son muchos años. Pues no lo sé, <laughs> tío. Eh, eh son 15 años ya, de, o 17 años de grupo, ¿no? No sé, surgió a un batería que teníamos en nuestra época, como surgieron otros cuantos nombres más y no sé si leía algo de la obra o algo de eso y, de ahí salió, no tiene más importancia, vamos. Creo que fue algo de eso, ya ni recuerdo. Sí. Esta es la típica. ¿Quién compone y escribe los temas? Bueno, ¿Cómo os lo montáis? Eh, uno prepara los temas, luego juntáis riffs, o primero hacéis los riffs, buscáis luego la letra. Bueno, generalmente eh, llega Luis con los riffs de las canciones y a partir de ahí empezamos a trabajar todo el grupo. ¿no? Una vez que está construido el tema, solo empezar a trabajar las melodías de las canciones, lo terminamos de construir y lo último, ultimísimo de todo son siempre los textos. Sí, ahí es donde, hacemos. ¿Y de qué os gusta hablar en las canciones? más o menos ya se entienden, pero... ¿De qué me gusta hablar? pues no sé, creo que con nueve discos ya en nuestras espaldas, no sé, quien no haya tenido oportunidad de ver lo que hablamos en las canciones, no lo sé, ¿no? Yo que sé, eh, ha pasado ya muchísimo tiempo desde el primer álbum hasta hoy en día, ¿no? Eh, creo que como una buena banda de rock y una buena banda de, metal cañero, hemos, nos hemos enfadado bastante, hemos... Eh, filosofado bastante también, hemos interiorizado bastante nuestros sentimientos. Bueno, yo creo que un poco basado en todo eso es un poco de todo, ¿no? Luego dependiendo de cada álbum, ¿no? Pero ya te digo, con nueve discos, <laughs> no lo sé. Eh, creo que queda ya respondida la pregunta, ¿no? Sí, sí, Y último fichaje tenéis a Alberto Martínez de Marín, Marín de School de F este cambio? Bueno, pues porque ah, tuvimos, eh, no es un fichaje, bueno, es un fichaje, pero eh, viene precedido de la marcha del anterior guitarrista que teníamos en la banda. Eh, en la última gira, la gira 15 aniversario que hizo el grupo, decidió marcharse y bueno, a partir de ahí iniciamos la búsqueda de, de un nuevo miembro del grupo y en este caso fue a Alberto, ¿no? ya le conocíamos, llegó todo a buen puerto y, y contentísimos, muy bien, perfecto. Y también ha habido cambio de productora, con Ron Runner a la nueva, este, si no hemos leído mal, también se ve una, gira internacional, ¿no? Puede ser. Bueno, eh, en esto estamos, en esto estamos. Eh, a primeros de años de año eh, se inicia el lanzamiento mundial del álbum fuera y, por lo tanto irá acompañado de una gira, ¿no? seguramente empezaremos en Europa, ya hay varias fechas confirmadas en Europa y estamos terminando de finiquitar, bueno, viendo varias opciones ahí para hacer y nada, eso es nuestro máximo objetivo, por supuesto, con, con el qué tal? Bien, muy bien, muy bien. El álbum le hemos estado dando caña aquí en, España. Con el, eh, salió el disco y coincidió directamente ya con el verano, hicimos el verano festivales y demás y hace un mes, el 16 de octubre, empezamos la gira de nuestra presentación y estará hasta final de año, primero de enero. O sea que con la compañía bien, bien, eh, ya te digo, sobre todo esperamos buen apoyo para y buena buena sintonía con ellos eh, para, primeros de año, que es cuando empieza la internacional. Y el disco nuevo que nos puedes contar, La puta del diablo. Un gran título también. Sí. Eh, cada álbum yo creo que debe intentar, aparte del contenido que es lo más importante y que tenga buenas canciones, si tiene un buen título o, o algo que verdaderamente la gente se entere bien de ello, no tenga repercusión pues muchísimo mejor, ¿no? Lo que intentamos con cada álbum, y en este caso con La puta y el diablo. Surgió este título de unos cuantos más y nos gustó, creo que eh, significaba muy bien todo el contenido del álbum, ¿no? Y nada, muy contentos hasta la fecha de cómo ha funcionado, cómo está yendo los conciertos. Para cómo está el panorama hoy en día es cantidad de complicado, ¿no? Seguir, seguir eh, subsistiendo, ¿no? Pero bueno, nosotros somos una banda profesional, la hemos sido en otros momentos, buenos y malos, y lo seguiremos siendo. tocabais con, igual, tuvisteis la suerte de tocar con Rage Games, con los Fear Factory, los Teloneros, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Un poquito, explicar? Bueno, bien, todo lo que. cualquier modo de, experiencia en un escenario, subirte en escenario, cualquier parte del mundo, y bueno, si luego puedes estar acompañado, tener la oportunidad de estar acompañado de grupos como los que han nombrado, pues muy bien. Fueron buenos momentos, fueron interesantes en la época que surgieron y, y es un placer haber compartido escenario con esas bandas, ¿no? Igual que con otras eh, más, ¿no? Ha habido muchísimas más, ¿no? Y ya te digo, cada día en un escenario es como un nuevo día, ¿no? es una magia cada vez que lo pisas, cada vez que subes y espero que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Muy bien. Eh, mira, el día 27 de junio tocasteis en Gabá, un concierto gratuito que hubo desde verano. ¿Nos puedes contar alguna, algo curioso que se ha pasado? No en ese concierto, sino en algún concierto, alguna curiosidad, algo divertido, algo así. No sé, siempre me pillan con esas preguntas. Ha habido tantísimo, no sé, ha habido de todo, ¿no? Eh, yo creo que afortunadamente casi todos los momentos vividos han sido buenos, ¿no? También ha habido momentos para no recordar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo me quedo siempre pues, con, el, con el apoyo de la gente, ¿no? y con el respeto hacia la banda durante todos estos años. ¿no? ya te digo, a pote pronto nunca me espero estas preguntas, siempre me pillan y ha habido mil conciertos. ¿Es ¿Pues una cifra por decir o...? Bueno, eh, no sabemos exactamente, pero bueno, a lo mejor no está lejos de ahí, no lo sé. unos Y mira, también estamos nosotros, cuando estamos en la radio, estamos intentando siempre descubrir grupos nuevos. ¿Habéis descubierto alguno últimamente, nacional bueno, yo siempre estoy ahí un poco a la orden del día, ¿no? Con la música, ¿no? Eh, nacional, no sé, bueno. Eh, últimamente, conocer a algunos ya son más gente más establecida, ¿no? Gente que lleva años, ¿no? Sí, como es el caso del, de Estirpe, por ejemplo, ¿no? Me parece un bandón tremendísimo, ¿no? Y no lo sé, tío, no lo sé. Eh, de, fuera, o hay muchas cosas que vas escuchando no hay realmente nada tampoco novedoso que realmente haya levantado el panorama, ¿no? Pero bueno, siempre hay cosas ahí que merece la pena escuchar, ¿no? Pero está, está complicado, está complicado el, ¿Y tú normalmente qué escuchas cuando estás en casa, ahora algo más No, yo siempre escucho rock. Sí, siempre, siempre. De diferentes estilos, pero siempre escucho... ¿Un grupo? desde Pink Floyd hasta hasta Led Zeppelin, hasta, yo no sé, Soundgarden, Pearl no sé, mil bandas. De todo, de todo. Y de vuestra discografía, ¿con qué canción te quedas? Par. Muy difícil. Es muy difícil. Joder. No sé, hay, temas muy especiales eh, en la discografía del grupo, ¿no? esta jodido facha irracional que nos acompañarán toda la vida y para la gente son como himnos, ¿no? Hay temas, en esta gira de presentación estamos haciendo cosas que hacía tiempo que no tocábamos y también son cojonudas, como no me arrepiento. Eh, denuncio a Dios, no sé, hay, hay buenas cosas por ahí, ¿no? Cualquier tema del nuevo álbum, especial Siete Historias Diferentes, que es el nuevo videoclip de la banda, no lo sé, mil, mil cosas. <laughs> te quedarías con todas, ¿no? y una canción tuya favorita de otro grupo, que digas, esta canción es... Eh, bueno, siempre digo la misma, ¿no? Es eh, Submion Nylon de ACDC. Eh, eh. Me ha De Sky pasamos a la ¿no? No me interesa. No, son temas que tampoco vienen a cuento. Tengo un amigo que me ha hecho, si puedo, que te haga una pregunta sobre Sky. Mm. Bueno, no, es sobre Sky, es sobre Barramoncín. ¿Lo conoces ah, personalmente? que, que sí, lo, conocí en una época, hace muchísimos años, pero sinceramente es que no. Mm, no sé, es que no me apetece entrar a valorar. No, no por nada, ¿sabes? No por él ni por lo demás, no sé. No sé. Eh, aquí cada día es una historia nueva y cada día es uno otro. Él sabrá lo que hace con, sus movidas, ¿no? Nosotros bastante tenemos que, con lo nuestro, ¿no? No sé, no, no, tampoco me me he enterado mucho, o sea que tampoco. Me da igual. Muy bien, pues yo no tengo más. Vale. Ah, saludos a la, gente de la radio. El programa se llama Calimeta. Calimeta. calimocho y heavy metal. Te sale Calimeta. vale. Pues nada, soy Molly, cantante de Hamlet, y quiero mandar un saludo, fuerte abrazo para todos los oyentes del programa Metal Y gocéis mucho la puta y el diablo, ¿no? Un saludo fuerte de Hamlin para Barcelona. Merci. Muy muchas gracias. vida no és com és. És com la sents. Sent-la amb Calimetal. Doncs ja hem sentit aquesta macroentrevista. Que bé t'ho vas passar, Nando, eh? Estava bueno, nerviosico, estava eso nerviosico. De bien. <laughs> Eso de bien. Bueno, però vas gaudir de conèixer no, sí, sí. i de parlar amb ell una estona. Estava ahí medio tremprau. Això sí. El tio que no es va mullar amb les eh? No, no, no. no. Tema polèmic, tema polèmic. Sí, ese era una mica escurridizo. O eh. sea, sí, contestava, però bueno... Sí, sí eh, eh. bueno, dejava tot en l'aire. No? I, i una, jo, jo el vaig veure una mica carrilla, eh? Sí, amb, amb, el, amb el xulerio aquest madrileny, sí, castizo. Saps què crec? Que si haguéssim, si, si nosaltres fóssim els 40 principals, eh, hubiera, estaria més simpàtic. Sí, sí no sé. No, no, sé. no, no ho sé. Eh? Bueno, ja ho veurem dintre d'un parell d'anys. <laughs> Aquí un parell d'anys estarem a les claro, millors o sea, ràdios del món. el millor programa, tinguem no, Grammys perdona. internacionals. Cuando, cuando yo sea el director de, la cadena... ¿Sabes? Y cuando yo dirija la GAE, ¿sabes? Eso todo tot arribarà, todo <laughs> arribará. Deixem de somiar. Que eres gae? Que eres gae? Que, si lo de los sordos, los Que eres gai. <laughs> passa'm, passa'm uns quants bitllets, tio. La és gai, és gai el tio. Que dice que quiere dirigir una empresa que de <laughs> GAE. Bueno, deixa'l, deixa'l, cap problema. Tu volies conèixer el Marinyes fa un moment, Exacto. sigui? Però para que me diga, ¡que te calles, Carmele! Estàs... Eh, no fa falta estás, cridar. Estàs mezclando, estás mezclando la vida personal de uno ya eh, con la vida privada. Sí, bueno, i anda que tu, <laughs> anda que tu. Bueno, seguim amb el programa, sisplau, deixem-nos de tonteries. No, no, no, jo Perquè no contrato i me voy. El concert de... el Al concert de Hamlet van tocar moltíssimes del nou àlbum, sí. moltes, però no es van descuidar dels, dels clàssics de la banda, eh? Clàssic, i van tocar molt dels dos primers discos, que els que tenien molt abandonat, i jo crec sí. que és perquè van fer la gira l'any passat, el 15 aniversari, i van recuperar han recuperat els dos primers alguns, discos, alguns temes. I van veure que va tenir èxit i, i ara van tocar bastants dels dos primers. No, no, molt bé. I la nova incorporació, l'Alberto Marín, de Skunk DF, jo crec que... Tot un acierto, eh? Sí, sí, Tot un acierto. El tio, una, una canya damunt l'escenari però el dissabte no van ser els únics que van tocar a Salamandra, els Hamlets, sinó que anaven com a taloners també uns madrilenys, els Infernois, que la veritat a mi em van sorprendre molt gratament. A mi em van agradar bé. molt. A mi em van agradar moltíssim. Al principi no, no va entrar, no, però després... El, el, sí, exacte. Al, al principi la veu, la veu sí. sobretot em, eh, la trobava que rascava una mica, deia, ah, mm, no sé, se'm farà pesat però, però, però al final crack, o sigui... el, el guitarra és l'Ix Valieri Tremendo. que ha col·laborat amb moltíssimes bandes entre elles també forma part d'Àngeles de l'Infierno en una de les seves etapes míticos també, eh? ha col·laborat amb el nou disc de Leo Jiménez o sigui, no estem parlant d'un mindundi, ah, no, sinó sí. que X Valieri Sonava està allà. la guitarra allà. com si fossin dos i era un virtuós d'aquests. O sigui, que va començar el concert amb, amb estètica slash, sí, amb el barret de copa sí. i, i, el, i el xaleco completament obert. I que dius... piti. Sí, sí, era l'únic, el, el piti i el got acubat a, a baix. I mentre estaven tocant Hamlet vaig tenir l'oportunitat de parlar amb X Valieri, em va donar el seu telèfon personal i un dia d'aquests el trucarem. Clar el trucarem sí. perquè ens expliqui una miqueta de... una entrevistilla. De, de, dels seus projectes amb d'altres i sobretot d'Infernois, que és amb els que estan girant ara per presentar el The Change Out Low, el, el seu nou àlbum, i és el, el tema més nou que escoltarem avui, com dèiem abans. El que comentàvem abans, exacte. I aquest, la veritat és que és el, el meu tema preferit. M'he estat escoltant tot l'àlbum, tenen temes que m'agraden més, temes que m'agraden menys, però aquest per mi és un dels millors. Aquest Això sonar, és no? Alive sí. or Dead. Va sonar, que per cert, tinc el, el tracklist, sí? de, ah, tinc ah, el setlist, sí, sí, sí, sí, sí, me'l van donar han acabat el, el concert i aquesta, evidentment, és una de les que va sonar. Com dèiem, això és Alive or Dead. control myself Your future is better, now Once again, I walk alive again Fearful, certain out, cross all my enemy Fearful, certain out, I walk alive again Fearful, certain out, to find the promise out segones veus que s'escolten en aquest tema és, són les de Escorpión, que és com es fa dir el baixista. Jo no vaig anar, però no, anar. no, està, mal, no està malament. No, no, ja et dic, aquest és el més... no sé, té algú amb, amb aquest joc de dos veus i tal, a mi, a mi la veritat és que, que m'agrada molt aquest tema a mi em passava... A mi no m'agrada. El va començar que tampoc m'acabava de convèncer, però després... Bueno, són aquest tipus de veus que a mi no m'agraden. Llavors ja no m'hi fico. Ah. <laughs> Directament no m'agrada i ja no, està. A partir d'aquí ja, ja si, si entrem en aquesta fase... Però és que és veritat. Ja no, ja no hi ha coses que m'agraden ja no i coses que no m'agraden. I aquest tipus de veus no m'agraden. Doncs pues ara, pa vosotros. Doncs l'altre dia buscant... Paella, paella. Pa tots los otros. L'altre dia buscant entre les moltes bandes que conformen la banda sonora de, de Brutal, Brutal Legend, Legend una de, la que, una de les que més es repetia era Motley Crue. Motley Crue. Però vaig estar mirant els temes que apareixien i vaig dir... És que no n'hi ha cap que m'acabi de fer el pes. I hem triat un clàssic de clàssics. un, un altre de Motley que, que no surt al... Que no surt al videojoc, però que el dissabte 21 Ah, Infernois, Infernois va fer un cover. Que, di, eh, que no sàpiga ah, qui és aquesta ah, cançó, no és heavy ni és res. Ni és res, exactament. El, el cantant d'Infernois va, va dir tenim una sorpresa per tots vosaltres perquè és que si mirant el, el set list havien de tocar l'Aces High d'Iron Maiden que no la van tocar a canvi d'aquest Wild Side de Motley Crue. tema jo el trobo boníssim. Sí. sí jo el trobo Estem d'acord, estem d'acord. Ara... És molt fuerte. Sabeu quina, quina cosa graciosa va passar quan, quan la van tocar? Yeah. Què va passar? Que, que jo vaig dir, dic, fixa't que, que jo vaig descobrir més tard que aquest tema era de Motley Crue. Però jo vaig dir, ojo, que aquest tema surt a la banda sonora de Rockstar. <laughs> Con el Mark Wahlberg. Dic, eh, que jo la conec de què... Jo la conec, no sé de què, però la conec, no? Que vam fer un especial, també. Sí. A mi esto me suena. Al, el primer especial ja vam posar temes d'aquesta pel·lícula. Això. O sigui que... Anem ràpidament a repassar un altre dels temes que inclou aquest videojoc que, del qual gairebé no hem dit res, <laughs> però a la segona hora segur que direm parlarem, molt més. Parlarem més. Perquè és que... És que tampoc s'ha de dir... No, no, sí, sí, que hi ha moltes coses a dir d'aquest videojoc. De moment anem amb un altre clàssic dels clàssics. Roses and Wild era l'àlbum del 1982 on Accept incluía aquest tema ràpid com un tauró. Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen pipa pasa inadvertido. Si realiza bien su trabajo, ni se sabe que está ahí. De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema, arreglar algo. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá desaparecido. no m'imagino la pel·li de Tiburón amb aquesta banda sonora. jo tampoc. Es nota el, el so clàssic aquest potent. Sí, eh, sí. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Es nota que té uns quants anyets, aquesta cançó. Doncs passem, a, si no, al, al que més de, de, de les dues hores d'avui, seguríssim, però... De més antic, de no? més antic, de la banda sonora del joc en general, no ho sé. Però dels que hem escollit, Però dels sí. que, que hem escollit, segur. escoltarem avui, seguríssim. Això Collons. és Kiss i torna, eh? no, no torna aquí? I, i, sí, sí, va sí, sí, tret un àlbum, un concert, amb gira, amb tot. Sí, sí, o sigui que estarem atents. Des de l'àlbum Destroyer del 76, Destroyer. això és God of Thunder. Ah, venga, me tenéis hasta los huevos. Vale, mientras mato a estos tíos abre la puerta, ¿de acuerdo? you